Iraitz salegi kazetariaren auziperatzearekin, kazetaritza ez da delitua kanpaina martxan da Euskal Herri osoan. Jadanik erran bezala, laueun izenpedura baino gehiago bildu dira mozal deitu salatzeko, kazetariek libreki beren lana egina aldezaten terrorismoa goraipatzea leporatu gabe. Mozal legea da beraz Espainian alderdi popularrak asmatu duena, baina bada Macron legea frantzian ere, sail bat kazetarien lanbidearen inguruan jorratzen duena. Eta sail hortan sartzen da, aferak sekretupean atxikitzeko ahala. Macron legeak aintzina egiten balu, kazetariek hainbat afera sekretutik ateratzea delitu bilakalitzateke eta isileko aferak isilean gelituko lirateke. Horregatik asaldatu da kazetarien lanbidea, kazetariek beren lana libreki egitea eragotziko bait luke. Eta presondegi zigorra eta isun azkarrak ere aurre ikusten dira lege proiektuan. Mozal legea gogor salatzen ari gira beraz, kazetariak batez ere iraitsalegiren auzia hurbiltzen ari baita, maiatza ondarrean izanen da Madrilen, baina hurbiletik segitu beharko ditugu Macron legearen nundik norakoak, ondorioak ukanen baititu gure lanbidearen ganere.